Dragi naši slušatelji, dobrodošli u 35. trisku. Točno je 17 sati, što znači da se javljamo iz Pulskog centra za mlade. Vaša vojiteljica kroz današnju emisiju je Ana Milovan. Za 35. trisku Lucija Mulalić pripremila vam je intervju s bendom Cold Snap, a Ana Prevden za vas je saznala što se u gradu i županiji dešava sljedeći tjedan. Naučit će vas i kako pisati se u rubrici Nemam pojma. Sigurno jedva čekate da krenu prilozi, zato idemo brzo na glazbeni predah nakon kojega na red dolazi Cold Snap. je varaždinski groove metal band osnovan 2003. godine. Članovi su Jan Kerekeš vokal, Denis Roškarić bubnjevi, Zoran Ernojić bas, a tu su i gitaristi i back vokali Leo i Nino Friščić. Demo album izdali su 2005. godine, a 2008. godine su za Dancing Bear izdali prvi album Empty Promises. Lucija Mulalić razgovarala je s Janom Kerekešem vokalom grupe, pa poslušajmo prvi dio razgovora. Otkud ideja za ime benda? Pa eto, um, što se tiče ideje benda, to sam, eh, ja naime 2003. godine, znači prije kojih, pa da, šest godina i prošlo čak to, eh, ja nisam bio u, u Cold Snapu. Cold Snap je znači bio onda sastavljen od pet članova i, i jedini vokal je bio eh, Daniel, Uh, I eto, moje, pošto smo si bili svi dobri friendovi, moj je bio prijedlog ono, bacali smo ono, bez veze prijedloge kao i eto, ja sam rekao, ono, ne znam, to sam pročitao ono da u Australiji, znači, uh, kak je toplo vrijeme, sve cijelo vrijeme, e, dogodi se znači u, u koja tri dana e, totalni preokret, znači vremena i, i, topline i svega, temperatura i to se onda kod njih zove hladan val, odnosno cold snap. Jedan ste od rijetkih bendova koji izuzev odlaska Danijela Ribića ima istu postavu kao i u početku. Kako to? Pa eto, e, <laughs> Daniel naš je, on je e, prošlo ljeto, on je eto, sam donio, e, ničim izazvan, donio je odluku, znači da ne samo da ne bi htio više biti u cold snapu, nego da se uopće ne misli baviti više pjevanjem, nit, nit glazbom, on, mi ga ono svi ga obožavamo i mi se još dalje svi družimo s njim, sve je normalno. Samo on je dosta na neki način zatvoren, zatvoren malo u sebe i, i odlučio se, mislim, više posvetiti malo faksu i to je bilo njegov, njegov razlog. Eto, od onda, znači, to je jedina bila promjena u bendu i onda su, eto, braća Friščići na gitarama su dobili još jednu ulogu, znači nekih back vokala, pratećih ja malo neku uh, vokalnu kondiciju trebam nabiti, to je to. E, vaš prvi album Empty Promises izašao je prije malo više od godinu dana. Jeste li zadovoljni reakcijama publike? Pa što se tiče Hrvatske, mislim da ono i, i, i, znači žanra e, glazbe CD se sasvim dobro proda, čak je dva tjedna je bio, e, mislim da je najprodavaniji album kao u svim, svim E, e, produkcijskim kućama. Tako da e, nama je drago da ljudi, pogotovo od nas i pogotovo nakon koncerta kupe album zato jer to nam znači da ovo stvarno vrijedi ili ne znam pa evo idem, želim to imati doma jer to nam je to nam je najveća potvrda. Sad, koliko se, toliko, koliko se točno primjeraka prodalo, to ne znam. Nit, kao da vam kažem, to meni nije uopće nije mi pokazatelj, znam da je, znam da je iznad 500, znači da je brojka oko 700 e, albuma da se prodalo, što je za Hrvatsku, ja mislim, jako puno. Kako je došlo do vaše suradnje sa Dancing Bearom i planirate li nastaviti surađivati s njima u budućnosti? Pa, e, do suradnje je došlo, e, znači, naš prijatelj, eto iz Zagreba, iz benda Throw Twister, Bruno, on radi u Dancing Bearu i eto, još prije koje dvije godine i ono naš e, demo e, snimljen u nekoj kućnoj produkciji, on je to dao e, znači direktoru a i eto oni su nas odlučili pozvati na razgovor na što smo mi pristali i, i to je to, tako je krenula suradnja. A što se tiče danje suradnje i, i, drugog albuma, to je sigurno u Hrvatskoj mi ne, ne potpisujemo, ne, ne izdajemo znači za Hrvatsku izdavačku sve pjesme osim nikada su na engleskom jeziku. Zašto? Pa da, kad smo radili Empty Promises, onda e, e, kak je dosta dugi taj e, proces. Mi, mi, smo 2003. smo počeli, mi smo znači od onda, evo ja stvarno svaku subotu i svaku nedjelju imamo, imamo probe, jedino kad je neki izvanredan, izvanredan baš slučaj, onda, onda se dogodi da nemamo probu. Od onda, znači, mi smo e, godinu i pol smo radili na šest stvari koje smo i stavili na taj demo i onda tek izašli na koncerte. Tako, je, tako da do tog Empty Promisesa baš smo Eto, radili smo na tim pjesmama i točno se vidi, znači, od pjesme koje su stvarane u počecima i onda nakon dvije, dvije i pol godine vidi se razlika i, i napredak u, u rifovima, napredak u, u nekoj e, strukturi pjesme jednostavno i sad smo, e, nakon, nakon svih stvari, dogodila nam se jedna proba gdje smo rekli ajmo se zezat, ajmo malo improvizirat nešto i, i baš je, evo znam, padala je kiša, ali nije baš bilo neko vrijeme, tako da ni atmosfera nije bila neka ono sad wow, da bi improvizirali nešto ludo. I došla je ta neka melodija koja je počela ona jednostavno se samo pretapala iz gitare u bas, iz, iz, iz, iz gitare u drugu gitaru i onda ja sam isto eto, vokal počeo pjevati i tak je nastala nikada. Na hrvatskom jeziku zašto nekog ono razloga nema nije nam sigurno nam nije e, radi neke komercijalne note sad želimo jednu pjesmu na hrvatskom da ne znam da ju svi znaju to stvarno daleko od toga, jednostavno našla se eto na, na, <laughs> na dobrom putu i ljudi su ju prepoznali i prihvatili bez obzira na koje Da se naši slušatelji, vi i dalje slušate Trisku i to na slobodnom internet radiju Stanica Mir. Ako niste bili s nama od početka emisije, podsjećam vas da smo slušali prvi dio razgovora s vokalom grupe Gold Snap Janom Kerekešom. Ja nam je ispričao kako je došlo do osnivanja benda, a objasnio je kako uspjevaju ostati po sastavu od početka nepromijenjen bend. U drugom dijelu razgovora poslušajte Janovu priču o njihovom drugom albumu u kojoj nam je otkrio i poneki dosad neobjavljeni detalj, a Lucija je s njim porazgovarala i o spotovima. E, imate li već planove za snimanje drugog albuma i što sve možemo očekivati? E, ne samo da su planovi, već je praktički eto... E, sve dogovoreno, sve završeno, zna se i datum i sve. E, drugi album je e, stvar ne samo, ne samo ono audio zapis, nego neki naš dogovor zapravo da želimo najbolje, najbolje što se može izvući. rekli smo da budemo znači dali sve da, da napravimo najbolji album koji možemo napraviti, znači e, sa svojim mogućnostima. Mi smo napravili smo isto 13 pjesama, isto znači koji na Empty Promises Eh, ime albuma eh, je eto ovo prvi put sad sam da govorim ime albuma je eh, Perfection s time da ta riječ znači savršenstvo pisat će se izokrenuta na sve moguće načine znači svako slovo bude okrenuto naopačke i riječ bude cijela izrotirana ima puno toga ono puno i priče oko toga da sad eto da ne duljim E, na, e, na, na tom albumu će se naći e, dvije pjesme na hrvatskom. Jedna je u suradnji sa Jantarom, jednim hrvatskim hip-hoperom, eto, sa dosta žestokim, žestokim rimama. on, on inače pjeva na hrvatskom i zato smo odlučili napraviti, zapravo je hrvatsko-engleska pjesma, ima i engleskih dijelova, zove se Ja ne idem nikuda i e, pjesma koju je eto naš gitarist Leo imao izrazitu želju staviti na album i, i opet donosi neku svoju posebnu atmosferu je epizoda osjećaja uglavnom eto na albumu je sve zajedno e, na pet pjesama su gosti od didgeridoo violine i klavira znači i, i hip hopera tu budu normalno i neki, neki semplovi e, na albumu. Uglavnom, mi smo jako zadovoljni stvarima i, i mislim da smo uspjeli izvući, kako da kažem, maknut se možda od neke one e, strogo underground e, tematike i, i strogo underground zvuka E, i šema, kao da kažem, ne, ali smo zadržali opet tu neku cold snap žestinu i, i groove u tim novim stvarima. A da, za, za album e, snimamo, znači, e, u veljači. Album ne znam kad će izaći, ne znam za koga će izaći. uglavnom, album radi Tju Macen. U, znači, to je njegov, to je End Farm Studio iz Danske, e, on znači kao producent on dolazi u Hrvatsku, evo još sad smo u procesu traženja studija, najvjerojatnije u Zagrebu, ne znam da bi se to radilo i to je znači čovjek koji je radio 80% svih europskih metal znači od od The Haunted, od Earth Crisis, e, Dark Tranquility, e, Caliban, Heaven Shall Burn, Cataclysm, ma sve, sve, sve, eto. Tako da to nam je izraz velika čast ovoga, e, da nas je neko odlučio uzeti i zapravo i, posvetiti nam malo vremena i e, uglavnom do kraja veljače album bi trebao biti gotov, znači mastering je gotov, a sad kad će album izaći to još samo nebo zna. <laughs> Od čak četiri spota koje ste snimili do sad, je li vam koji posebno prirastao srcu? Eh, pa prvi spot eh, za pjesmu Insurrection je, eto, to je stvarno spot za kojem bez srama svima, velim za nula kuna, eh, prijatelj ono snimao, prijatelj montirao i ja sam dijelom montirao i to je dosta nekvalitetno i sve, a opet priraste srcu jer je prvi i jer nakon toga smo bili ono opet za jednu, jednu stepenicu iskusni i sve. E, tu su još znači nikada bury the hatchet i structure of moshpit. E, pa structure of moshpit to je sigurno e, nam priraslo srcu zato jer je e, znači sniman na koncertu sa Lim Biskitom u Varaždinu i, i eto to taj zapis nam je prvo sigurno ga se sjetimo, sjetimo se toga kad pogledamo spot i to nam je eto zbog toga. E, Barry the Hatchet, e, tu su unutra i na spod se nalaze i te video isječci iz e, Domovinskog rata, iz Vukovara najviše i ima iz Dubrovnika nešto i uglavnom to nam je priraslo srcu zato jer je koliko god smo mi bili ili mlađi kad se to nešto događalo i sve ostalo je taj neki neka sjećanja ili nešto što smo pročitali su zapisali naši roditelji i odlučili smo se znači na, na taj spot, čak smo ga i snimali u, u bivšoj vojnoj kasarni u e, Varaždinu i, i eto, odlučili smo se malo na, na tu tematiku. E, ne da potičemo na nikakvo nasilje, niš, nego samo ko neki kratak podsjetnik. A spot koji pa sigurno najviše ono ostavi iza sebe i, i emotivno mislim i i umjetnički, on, to je spot za pjesmu Nikad, on je bio na, i na, u finalu, znači na danima hrvatskog filma za glazbeni spot. To je eto spot koji ima, e, ne treba imati uopće vrijednost niti na <laughs> ne znam, televiziji, YouTube, MySpace-u. To je spot znači, koji je sniman u, u četiri ciganska naselja gdje u dva sata materijala to je neprekidno bilo je 30 male dječice oko, oko kamere koji su se svi gurali e, svi su htjeli biti snimljeni i, i, i prizori zapravo koji su se vidjeli u tim selima i sve ostavili su na nas takav snažan dojam da i, i kod montaže spota izvukli su se jako dobri momenti mislim i spot e, te neke socijalne tematike može ostaviti e, jako snažan utjecaj i eto zato je sigurno e, ovoga najdraži spot Cold Snap. Lucija se je zaista potrudila i s Janom iz grupe Cold ne razgovarala o svemu i svačemu. Dosad su popričali o osnivanju benda, objavljenom prvom i planovima za drugi album, bilo je riječi o spotovima, a sada slijedi priča o zlatnoj kugli, metal sceni u Hrvatskoj i o Janovim iskustvima s nastupa sa svjetskim bendovima. A, jeste li bili iznenađeni kad ste doznali da ste osvojili zlatnu kuglu za najboljeg novog izvođača? Pa pokraj Franke Batelić mogu ti reći da smo se iznenadili, da baš ono, e, bili smo ja i Zoki u ksetu, rekli smo ajde idemo vidjeti ono, e, više reda radi, ovo, kad imamo dvije ulaznice, jedni, jedini smo u Zagrebu, idemo vidjeti. I, I, sam taj, sam taj, e, znači, koncept tamo tog dodjeljivanja zlatne kugle i sve, bilo izrazito neorganizirano i loše provedeno i tako da, sama zlatna kugla možda i nije e, e, e, ono ko fizički, znači ko predmet drvena i kad ju duže držiš malo počne puštat boju <laughs> zlatno od spreja, ali taj znači da si dobio zlatnu kuglu uz još brdo velikih bendova od Leta 3, od Hladnog piva, da ti možeš biti taj koji veliš eto imam zlatnu kuglu i, i ljudi koji su zapravo glasali eto putem interneta glasali su baš za nas e, kao najbolje izvođače godine e, nove izvođače znači e, i to je bilo to je super osjećaj bili smo jako iznenađeni sigurno i još nam je bilo draže kad je Ideala iz Varaždina mhm. dobila znači za najbolju žensku eto pjevačicu znači E, tvoja ocjena hrvatske metal scene? Hrvatske metal scene, pa ja bi dao jednu kraljevsku trojku. Zato jer <clears throat> ne samo scene, nego e, tu mislim i, i e, bendove, mislim i respekt jedan bend prema drugom, mislim i ponašanje, ponašanje odnos bendova, znači e, mislim i odnos publike e, prema bendovima, mislim i na e, organizat, odnos organizatora prema bendovima. Hvala Bogu, eto, nama se sve, sve češće događa nam se jako fair, korektni, korektni nastupi, pogotovo što se tiče strane organizatora. Ali počelo se događati kod ljudi, mislim da to mogu reći, na nekim mjestima gdje smo, na primjer, svirali već tri puta, počelo se događa da ljudi prestanu uživati, mislim, ne trebaju uživati, niko ih na to ne prisiljava, nego e, fali nekim <laughs> kako ja to, neki ventili jednostavno koji bude ih pusten malo da sad tih 45 minuta, sat vremena, sat i po koliko sviramo, e, da, da ono, jednostavno zaborave sad na to da li je ovaj bend, ne znam, E, postigao to ili dobio, evo, na primjer, tu zlatnu kuglu koja se topi u ruci, e, nego jednostavno da, ono, da uživaju, da, e, da zabave se, to je zapravo naj, najglavnije i da daju podršku nekom ko za nešto se, eto, trudi u, u kraju krajeva, ne? I dogodi se zapravo kod ljudi neko promatranje. To, eto, pogotovo u, u to mogu reći u Čakovcu, na primjer, smo svirali sad prije kojih mjesec dana, dogodilo se jedno promatranje koje e, znači mi dajemo ne znam stvarno 100% ono, na pozornici i, i, slično to se eto dogodilo jučer i, i, i, u Labinu neko promatranje ljudi znači više ono e, ne, ne znam da li je zainteresirano, nezainteresirano, ali definitivno mislim da im fali jedan ventil, ono, da dođu van i da se opuste i da, eto, uživaju. Mm, koliko po tvom mišljenju hrvatske izdavačke kuće prate metal scenu? Prate ju, mislim, djelomično ju prate, eto, izdaju i, i ima, ima mladih bendova, znači metal bendova koji izdaju od heavy metala i, i, i nadalje. Mislim da bi to uvijek, mislim, uvijek može biti u, u većem, e, većem broju, znači sve. Ali ono što je kod hrvatskih izdavačkih kuća mislim da ne, ne daju dovoljno pažnje nečem takvom, pogotovo što se tiče menadžerstva, e, strane menadžmenta, znači promičbe, promocije i albuma i, i benda. To je ono, mislim da nedostaje izdavačkim kućama i to je jedan jedini razlog zašto mi ne, sigurno ne bi potpisali znači u, u Hrvatskoj za sljedeći album. Koje su tvoje iskustva sa nastupa sa svjetskim bendovima kao što su Limp Bizkit, Soulfly, Disturbed? Pa e, e, od početka da počnem, znači iskustvo je počinje prilično slično, to je da je e, tonska proba ne znam, dogovorena, obećana u trajanju od pola sata, znači svrsta se na 10 minuta i to još eto prvi takav znači naš veći e, e, to jest gostovanje znači biti gosti jednoj velikoj grupi je bilo prije Disturba gdje se dogodilo znači e, tonska proba u trajanju od 10 minuta zajedno sa namještanjem instrumenata i postavljanjem mikrofona što je to je izgledalo stvarno nema smisla nikakvog i nema to, to je neljudski maksimalno i sve i isto tako dogodila se jedna svirka koja je bila normalno nama, nama super, mi smo se potrudili, ali malo je prošla mimo nas jer smo se osjećali na neki način e, e, nismo nit veliki, nit želimo ono, e, tražimo da nas neko tak tretira, ne, to ne, nego neke ljudske stvari su se ono sasvim stavile na stranu, da ne velim o, o običnom paketu od šest jana da svako od nas ima po jednu vodu na pozornici gore ništa. Tako da neki osnovni uvjeti ljudski, ja mislim da bi se to trebalo poštivati i bilo bi sigurno svim bendovima koji bi svirali pred, kao predgrupe, bilo bi im puno interesantnije i puno bi se bolje osjećalo. Tu je sigurno, e, eto, najdraže nam je bilo prije, prije Limbiskita jer je eto bilo i prije pred najviše ljudi i bilo je doma u, u Varaždinu, još smo snimali znači spot, tako da tu je bila neka adrenalin na, najvećem stupnju. I a Soulfly je eto prošao, dobro, samo što dogodilo se tu opet, ja sam Soulfly na primjer gledao već sad četvrti puta. I dogodi se da band koji su ti uzor zapravo i sve i mi se postavimo i prije koncerta kao na to, ono, mi smo divimo im se stvarno, dogodi se da nakon koncerta se počneš pitati, mislim, ono, kome, zašto, zašto, se, zašto se divimo? Dogodilo se da je Max bio mrtav, pijan, e, izdrogiran, e, udario zaštitara sa gitarom po glavi, razbio mu glavu, mislim, neke stvari dogodi se da se diviš nekom ko zapravo shvatiš da nema toliko mozga koliko se tebi čini na prvi pogled. I ono, treba, treba ja mislim, dobro cijeniti cijenit muziku, a e, meni bi bilo draže da mogu cijeniti ljude pa muziku, ne? Isto ko, mislim, i u svakom, svakom poslu da s kim radiš, ne, ono, da prvo radiš s ljudima, a onda da radiš, ne znam, s pjevačima, s gitaristima ili eto, u poslu s glumcima, da je prvo da je čovjek, e, da je prvo čovjek, a onda, eto, ono drugo. iskra! Da se i mladi smo zajedno u 35. Triske emisiji Pulskog centra za mlade. Slušamo razgovor s Janom Kerekišom, vokalnom grupe Cold Snap, a s njim je razgovarala Lucija Mulalić. Mala napomena, razgovor je sniman unaprijed, tako da vam nažalost moramo obznaniti da je njihov koncert u Pulskom kafe baru Mimoza već održan. 3, 2, 1 i kreće posljednji dio razgovora. Što te sve inspirira u stvaranju glazbe? U stvaranju glazbe, pa eto, ovoga, ja volim ja volim ono, dosta, dosta, kako da velim, brzo, brzo živim, ono, ne vrem biti minutu, ne vrem biti na miru, da nešto ne radim, moram nešto raditi. Tako da e, i to, to neko iskustvo od, ne znam, organizacije mog prvog koncerta u šestom razredu, u petom razredu u gimnaziji, do sad imam preko 15 organiziranih koncerata i, i sad sam humanitarni, ne znam, humanitarni koncert u Varaždinu za djecu bojili cerebralne paralize, pa sam radio i Let 3 i sve. Znači uvijek nešto i tak, takav ritam jednostavno me provukao kroz neke situacije koje, koje možda, možda ne bi prošlo da sam se, kada velim, štedio ili nešto, da nisam, da, da me nije sve zanimalo i sve, tako da e, neko životno iskustvo, ja mislim da je e, temelj temelj znači i, i mojih tekstova i, i, i stvaranja tih, e, tih rifova, povezivanje znači s tekstovima, sa, sa tematikom. A tu su normalno i, svakodnevni neki problemi i svakodnevna znači neka pitanja i na koje uporno se odgovor ne može naći. E, od politike znači u koju normalno se ne razumijem toliko, samo znam ono e, znam stvari koje su meni uskraćene ili nešto i ako sam siguran u to, o tome budem pjeval sigurno, o tome budem e, sviraću, znači na taj način da razmišljam o tome i to je zapravo baš to životno iskustvo, znači je sigurno temelj naše inspiracije. A, jučer ste nastupali u Labinu i kažeš da nije bilo baš dobro, ovaj, večera ste u Puli i očekuješ li da će biti bolje? Pa da, Labin je, Labin je malo, eto, protekao nekako kako, klimao bi, bi <laughs> najbolji možda termin. E, evo tu se dogodio opet jedan sasvim drugi, znači da je publika je bila dosta kao jedan tiha, nekako sakrila se malo i u tom malom prostoru. Ali dogodilo se opet da što se tiče organizacije i sa strane organizatora upoznali smo divne ljude, to je ono, ja mislim, najbitnije ako, ako se dogodi da koncert nije, nije 100%, najbitnije da su bili divni ljudi i sve i da smo e, e, mi i oni da su odradili znači e, maksimalno fair i koncert je što se mene, koncert je uspio samo eto da je bio veći odaziv ljudi sigurno bi i, i, i nama bilo bolje, a nadam se i njima. A što se tiče mimoze večeras eto već sad ima četiri puta više <laughs> ljudi nego jučer u, Labinu, tako da e, ja mislim da bude danas jako dobro i pa ja jedva čekam, mi u 11 mislim sviramo, danas bude super. Imate li još kakvih koncerata u planu? Pa sviramo, eto, u, u, u, u Dubrovniku smo 7.11. E, u, u Bosni po prvi puta u Ljubuškom E, smo 14.11. I eto, tu je zapravo sad za Halloween smo e, blizu nas u Ivancu, znači u, imamo probe <laughs> praktički i sve. Mi organiziramo koncert i eto, zapravo 27. 11. organiziramo Metal Night u Rijeci u Stereu. E, znači, baš mi radimo taj koncert, znači gdje će biti šest bendova, E, sve metal, svi žanrovi mogući metala i eto ovim putem pozivam sve znači e, koji su zainteresirani, kojima nije problem skoknuti do rijeke i da vide ovoga na koji način ćemo mi malo tići taj stereo. Kako vidiš budućnost benda? Budućnost benda, e, budućnost benda blista samo e, meni je drago da u ovom mi eto svi smo studenti i e, drago mi je da ne ide prebrzo taj uspon ide e, još do sada nije bilo nikakvog većeg pada niti ništa sve je neka ono uzlazna putanja tako da nadam se da eto bude, bude super i da za godinu dana budemo, budemo mogli reći da smo eto pod jednom velikom izdavačkom kućom sa jednim dobrim menadžerom koji, i da, da radimo ono kaj volimo. dream this one away. slušatelji, nakon što smo poslušali razgovor s Janom Keretićem vokalom grupe Cold Snap, na red je došla rubrika Nemam pojma, u kojoj danas objašnjavamo kako pisati esej. Ako ste srednjoškolac i pripremate se za državnu maturu, odgovor na pitanje kako pisati esej svakako će vam dobro doći. Dakle, na državnoj maturi učenici mogu birati žele li polagati ispit iz hrvatskog jezika na višoj ili osnovnoj razini. Ispit iz hrvatskog jezika na osnovnoj razini ispituje temeljna znanja i jezične vještine koje su učenici stekli tijekom osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja, dok ispit na višoj razini ispituje ona znanja i vještine koje su trebali svladati tijekom današnjeg obrazovanja, a koje su važne u daljem školovanju. Oba se ispita sastoje od dvaju dijelova od kojih se prvi dio odnosi na pisanje školskog eseja i on traje 180 minuta bez prekida. Drugim riječima, u prvom dijelu ispita iz hrvatskog jezika učenici pišu školski esej koji je ograničene duljine, dakle za osnovnu razinu od 500 do 700, a za višu razinu od 600 do 800 riječi, na temelji ponuđenog teksta ili tekstova ili likovnog priloga. Moguće su tri tipa školskog eseja. Prvi, interpretativni školski esej, drugi, usporedna raštlamba dva ili više tekstova i treći, raspravljački školski esej. Od ova tri moguća tipa pa školskog eseja na ispitu će učenicima biti ponuđena dva tipa, od kojih odabiru samo jedan i pišu sve školski esej na odabranu temu. Školski esej učenici pišu na temelju jednog ili dvaju ponuđenih tekstova. Tekstovi mogu biti književni, odlomci iz književnih dijela ili neknjiževni, novinski i slični. Ponuđene teme bit će popraćene smjernicama za pisanje, a njihova je svrha učenicima pomoći oblikovati njihov školski esej. Također je važno da učenici pripaze na sljedeće. Moraju pisati o zadanoj temi, ne smiju pisati u obliku pjesme, moraju se pristojno izražavati, na esejima ne smije biti nikakvih crteža ili ikakvih drugih nepotrebnih znakova. Učenici eseje pišu nalivperom, kemijskom olovkom crne ili plave boje Esej na osnovnoj razini mora imati od 500 do 700 riječi, a esej na višoj razini mora imati od 600 do 800 riječi. Tijekom pisanja eseja od učenika se očekuje da pokažu razumijevanje sadržaja i namjene ponuđenog teksta, da mogu primijeniti književno-teorijske pojmove tumačeći ponuđeni tekst, da mogu napisati strukturirani tekst u zadanome vremenu i zadanome broju riječi, da pišu standardnim hrvatskim jezikom, gramatički i pravopisno točno, da se izražavaju jezgrovito, smisleno, jasno, cjelovito i stilski prikladno, te da su sposobni con Neurat noi searching for something, something never comes, never leads to nothing. Nothing satisfies, but I'm getting close, closer to the prize at the end of the rope. All night long, I dream of the day when it comes taken away. Leaves me with the feeling that I feel the most. Feel it come to life when I see your ghost. closer to the prize at the end of the rope. Dragi naši, donosimo vam vijesti. Sjajne vijesti za istarski kickboxing stigle su iz austrijskog Vilaha s netom završenog četvrdnevnog svjetskog prvenstva na kojem je zadnjih dana natjecanja Boris Mišković iz rovinskog Budokaja osvojio naslov svjetskog prvaka u light kontaktu u kategoriji do 94 kg. Boris je u kategoriji konkurenciju učinilo još 11 natjecatelja, a nakon što je u smini finala bio slobodan, prvo je u četvrt finalu pobjedio Italijana Kristijana Lubrana, potom u polufinalu Ukrajinca Igora Kravehuka te na koncu finalu Rusa Aleksandra Dmitrijenka. Boris i njegov brat Bojan koji je također u light kontaktu ali u kategoriji do 84 kg osvojio brončano odličje, jedini su osvajači medalja od peteru reprezentativaca iz istarskih klubova. Boris je ujedno jedini hrvatski muški svjetski prvak. Od ostalih hrvatskih reprezentativaca pored Borisa Miškovića naslovi svjetskih prvaka osvojili su Ana Znaro Malinska u light kontaktu do 70 kg, Željana Pitaša u lao kiku do 52 kg i Nives Radić u lao kiku do 70 kg, a obje dolaze iz splitskog pitbula. U poredku država pod disciplinama Hrvatska je u light kontaktu zauzela šesto, u low odlično četvrto, a u disciplini K1 četrnaesto mjesto, dok su u ukupnom poredku svih disciplina u konkurenciji 52 zemlje naši reprezentativci zauzeli šesto mjesto. Najbolja hrvatska maratonka 17-godišnja Karla Šitić ovogodišnju iznimno uspješnu sezonu okončala je osvajanjem petog mjesta na posljednjoj utrci ovogodišnjeg svjetskog kupa održanog u Sarijahu. Time je u ukupnom poretku zauzela odlično četvrto mjesto što je vrhunski rezultat i povijesni uspjeh za hrvatsko daljinsko plivanje. Nadarena mlada maratonka iz Splita će zbog ostvarenog rezultata dobiti status vrhunske hrvatske sportašice prve kategorije, što do sada nije ostvario niti jedan daljinski plivač u našoj zemlji. Da nije bilo samostalnog Hrvatskog saveza daljinskog plivanja, vjera vjerojatno ni Karla nikad ne bi bilo u prilici da pokaže svoju vrhunsku kvalitetu. Također bih se zahvalio obitelji Šitić, ali i Hrvatskom olimpijskom odboru koji već tri godine kroz svoje programe prati tu mladu i perspektivnu sportašicu. Vjerujem da je ona ovim rezultatom opravdala sva njihova ulaganja, kazao je predsjednik Saveza i izbornik državne reprezentacije Vicko Šoljan. Prvo mjesto u FINA 10 km svjetskom kupu osvela je neprikosnovena Brazilka Polijana Okimoto, druga je Njemica Angela Morer, a treća njezina sunarodnjakina Nadine Bastor. U nedjelju 25. listopada 2009. godine u prelijepom izdanju Novog sportskog centra na Zametu u Rijeci održan je međunarodni karate turnir Kup Primorja na kojem je djelovalo 317 natjecatelja iz 41 kluba Bosne i Hercegovine, Slovenije i Hrvatske. Među njima je vrlo uspješno nastupilo i 7 natjecatelja karate kluba Lavis iz Pule koji su osvojili jednu srebrnu i tri brončane medalje. Dominik Fontana je u kategoriji učenika do 30 kg nakon dvije uzastopne pobjede u finalu sustavu te osvojio drugo mjesto i srebrnu medalju. Maja Britvić je nastupila u kategoriji kadetkinja preko 54 kg i juniorki preko 59 kg. U obje kategorije Maja Britvić osvojila treće mjesto i brončanu medalju. Sven Gerenčir, kojemu je ovo bio prvi nastup u karate borbama u kategoriji juniora do 61 kg, osvojio je također treće mjesto i brončanu medalju. Svojim prvim nastupima u karate borbama mlađa kadetkinja Barbara Jurić i kadetkinja Nancy Griženčić zaustavljene su u repasažnim borbama za medalju, dok, su učenica Jennifer Martinčić i kadetkinja Aleksija Staničić zaustavljene u četvrtini finala. Inicijativa mladih u suradnji s CESI organizirala je prosvjed pred Ministarstvom zdravstva i socijalne skrbi tražeći osnivanje savjetovališta za mlade u seksualnom i reproduktivnom zdravlju. Želimo savjetovalište za mlade, li problem? Ako se otuširam nakon seksa, je li sigurno da neću zatrudniti? Ako previše masturbiram, hoću li postati neplodan? Imam krastu na penisu, moram li ginekologu? Poljubila sam curu, jesam li normalna? Samo su neka od pitanja na koja mladi traže odgovore u vezi vlastitog seksualnog i reproduktivnog zdravlja. Na ta pitanja odgovore često traže među vršnjacima i vršnjakinjama po internetu i ostalim medijima. No, smatraju da bi se sigurnije osjećali kada bi im odgovore na ta i slična pitanja mogla pručiti stručna i educirana osoba. Pred ministarstvom su ih dočekali ministar zdravstva Darko Milinović i državni tajnik za zdravstvo Ante Zvonimir Golem. Mladi su Milinoviću iznijeli svoj zahtjev za otvaranjem savjetovališta za mlade o seksualnosti u svakoj županiji, a ministar je u vrlo veselom tonu, dobro raspoložen te prepun pošalica izjavio kako ministarstvo radi na tome, ali da nisu oni ti koji mogu otvarati savjetovališta. Najavio je sastanak radne grupe koja će raditi na izradi smjernice za otvaranje savjetovališta za sljedeći tjedan. Mladi su ovim prosvjedom uspjeli upozoriti na potrebu otvaranja youth friendly savjetovališta o seksualnom zdravlju za mlade. Sada su na redu nadležne institucije. Svjetski pohod počeo je 2. listopada 2009. godine na Novom Zelandu na godišnjicu Gandijevog rođenja i UN-ovog svjetskog dana nenasilja. Završit će 2. siječnja 2010. godine. Pohod će trajati 90 dana, tri duga mjeseca putovanja. Proći će sve klime godišnja doba od toplih ljeta u tropima i pustinjama do sibirske zime. Lokacija u kojoj će se pohod zaustaviti 7. studenog 2009. godine i koja je najbliža nama je Trst. Tog dana bit će organiziran niz prekograničnih događaja s da svi zajedno proslavimo mir i nenasilje. Taj dan na trgu Pjaca Unitas početkom u 15 sati 10.000 ljudi skupit će se u simbolu mira. Sudjeluj ti, zajedno s Agencijom lokalne demokracije stvorit ćemo najveći simbol mira u Europi. Nakon vijesti glazbenog predaha red je došao na danas nešto opširnije nave, pa poslušajte. 30. listopada s početkom u 22 sata u Rock Cafeu dođite na koncerte iznenađenja. 30. listopada u Istarskom narodnom kazalištu s početkom u 20 sati možete pogledati predstavu Ponočne igre. A danas u 20 sati klub Media vas poziva na večer animiranog filma. Moći ćete pogledati kultni animirani film Futurama od 10. do 15. epizode. 31. listopada, dakle sutra, s početkom u 21 sat u Rock klubu Uljanik u maloj dvorani nastupaju Night Express iz Pule, a nakon toga možete prisustvovati All Stars Rock partiju na kojem će mjuzu puštati DJ Keža. U isto vrijeme, samo u velikoj dvorani, DJ Hrki priređuje Saturday Night Fever. 31. listopada s početkom u 19 sati u Pulskom klubu mladih metamedija dođite na hip-hop slušaonicu treći dio Uncensored XXX Party of the Town. Očekuje vas dokumentarac Rise Clowns vs. Crampers Open Mic od 22.30 do 23 sata u prostoru kluba Metamedia možete pogledati izložbu u Meksiku u boji mlade autorice Ane Fornažar. Izloženo je 20 digitalnih fotografija nastalih tijekom Anine dvomjesečne avanture u Meksiku. Fotografije prikazuju ljude, tržnice, folklor i sve ono što je drugačije od naše europske kulture. Izložba se može pogledati do 16. studenoga. Inače, udruga Metamedi planira svaki mjesec izložiti u svome klubu radove mladih autora kako bi njihova djela prezentirali široj javnosti te tako povećali njihovu vidljivost i prepoznatljivost. Svi autori koji bi voljeli izložiti svoje radove u Metamedia klubu mogu se javiti organizatorima na e-mail adresu kontakt.metamedia.hr, to jest piše se contact. U Pulskom domu hrvatskih branitelja 3. studenog s početkom od 21 sat nastupit će jedan od najboljih bubnjara današnjice, Joey Barron u pratnji svog benda Killer Joey. Uz njega sviraju Brad Shepik, Steve Cardenas i Tony Sher. Cijena ulaznica u predprodaji na dan koncerta iznosi od 80 do 100 kuna, a mogu se nabaviti na prodajnim mjestima Rock Cafe Pula, Centar CD Shop Pula, Pro Music Pazin, Link Rovinj i u sustavu HR. Poseban popust imaju studenti i članovi Hrvatske glazbene unije koji ulaznice mogu preuzeti na blagajni na dan koncerta. Broj istih je ograničen te ih navedeni mogu rezervirati putem e-maila jazbina.pula.gmail.com i na broj telefona 098 179 1977. Od 5. do 8. studenog u Puli održat će se šesti po redu Antifa festival. Ovogodišnji festival će trajati četiri dana, a nuditi će mnoštvo zanimljivih događaja od koncerta i druženja do izložbi i predavanja. Festival se otvara, kako organizatori kažu, u fešticom na tvrđavi Kazoni Veki, Monte Paradiso, a sigurno vi svi znaju gdje je, no eto da podsjetimo, tvrđava Kazoni Veki nalazi se na Vidikovcu pored vodotornja. Otvorenje festivala bit će posvećeno Ališu Rodiću Šeli, koji je tragično preminuo po zatvaranju prošlogodišnjeg festivala. Njemu u spomen će se te večeri održati revijalni program uz koji će se predstaviti dio festivalske izložbe. Večer će upotpuniti DJ-evi u druge Monte Paradiso. U petak i subotu program će se odvijati u multimedijalnom centru Rojcu, prostorijama Monte Paradizo H a i u druge distorija, gdje će se održati izložbeni edukacijski dio festivala, te u podzemlju Rojca gdje će se održati tradicionalni večerni koncert. U H prema riječima organizatora u dva dana će strujati misli, riječi i ideje Benjamina Perasovića, Edgara Buršića Monte Paradizo, Dušice Radovićić Zelena Istra, članova udruge mladih antifašista grada Zagreba, okupljenih delegata plenuma sa Pulskog, Riječkog i Zagrebačkog sveučilišta te pokojeg novog entuzijasta s prigodnim tematikama. Na festivalu će se moći pogledati izložba aktivista umjetnika Bukanica koji će kroz par radova iskritizirati društveno stanje na njemu svojstven način, a tu će se naći popriličan broj fotografija snimljenih tijekom proljetne blokade sveučilišta u Puli. Kroz praktičan rad ove godine će se predstaviti članovi riječke inicijative Food Not Bombs koji će kuhati vegetarijanske obroke za sudionike i posjetitelje festivala, stoga će tako i tradicionalni subotnji ručak biti začinjen dozom aktivizma. U petak i subotu će će se u pozivnu Rojca održati koncerti. Nastupit će 10 bendova iz Hrvatske i inozemstva, a vrata podzemlja bit će otvorena od 21, a koncerti će početi točno u 22 sata. U našoj idućoj emisiji u petak 6. studenog ćemo vas detaljnije obavijestiti o glazbenom dijelu festivala i gostima koji vas očekuju, zato slušajte nas i idući tjedan no znamo da ste nestrpljivi pa više informacija možete saznati na www.myspace.com slash antifafestpula. 31.10. u Mimozi u 22 sata nastupa Problem Child, ACDC Tribute Band. Problem Child postoji još od proljeća 2007. godine. Trenutno snimaju svoj prvi album s autorskim pjesmama koji će biti gotov u trećem mjestu 2010. a stilski će biti najsličniji ACDC s tekstovima na materinjem jeziku. Upad je slobodan. 31. listopada u 18 sati započinje Sisplash Halloween Fade Out Party u podzemlju Rojca u Monte Paradiso. Nastupaju Nastupaju Bemoise, Justice Sound i Meninga. Upad je 30 kuna. Projekt Cirkular, nova je Hrvatska godišnja demo nagrada koja će se po prvi puta održati 28. studenog 2009. godine u Zadarskom klubu Arsenal. Cirkular je nastao iz potrebe čitavog niza naraštaja glazbenika koji su prolazili kroz svoju demo fazu, a da za to nikada nisu dobili potrebno priznanje. Cilj cirkulara je podići značaj hrvatske glazbene demo scene, pojačati kvalitetu i produktivnost, poticati medije, gradske uprave, koncertne promotore i glazbene izdavače da se sve većom predanošću skrbe za nju kako bi se urbana glazba našla na europskoj glazbenoj koncertnoj mapi. Projekt je osmislila udruga Stomorica, a uz pomoć partnera će ga realizirati i nastaviti dalje brinuti o njemu na dolazećim godinama. Drage naše slušateljice i dragi naši slušatelji, stigli smo do kraja 35. triske emisije Pulskog centra za mlade. U današnjoj ste emisiji mogli poslušati razgovor s varaždinskim bendom Cold Snap koje je za vas pripremila novinarka Lucija Mololić. Od dane prevede naučili smo kako pisati eseje, saznali smo što se u našoj županiji dešava sljedećih dana i tjedana, a Ana nam je pripremila i vijesti. Emisije je montiraju glazbu odabrao Daniel Balaban, sve je nadzirala glavna urednica Ana Žužić, a kroz 35. trisku vodila vas je Ana Milovan. Nadamo se kako vam je bilo ugodno s nama provesti sat vremena, te da ćete isto učiniti sljedeći petak kada se ponovno u 17 sati javljamo iz Pulskog centra za mlade na Slobodan Internet radio Stanica Mir. Do tada, pozdrav! Emisija Triska je realizirana unutar projekta Novi mediji za nove ljude financiranog od Europske unije u sklopu programa FARI 2006.